Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր հանգուցյալների հիշատակության օրն է մեռելոց։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 15 անգամ։ 24 տարի առաջ զոհված Արցախի հերոս Հայդուկապետ Շահեն Մեղրյանը։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են Գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Մոսկվայում տեղի կունենա հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի նվիրված ողեկոճման երեկո։ Թուրքիայի երեք խոշոր քաղաքներում հաղթել է ոչը։ Լապշինի ձերբակալման համար Հայաստանը եւ Արցախն արդեն պատժել են Ադրբեջանին։ Շախմատի սուպերմրցաշարում Լևոն Արունյանը ոչ ոքի է խաղացել աշխարհի չեմպիոնի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Երեք հայրաքելական եկեղեցին նշել է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնը։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնի արդիվ համայն հայության հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Մայր տաճարում մատուցվել է Սուրբ Պատարակ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից։ Պատարակի ներկայեին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Պատարակի ընթացքում կաթողիկոսն իր հայրապետական падգամն է հղել Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար Սուրբ հարության տոնի արթիվ, ինչպես նաև զատկական падգամը։ Այժմ լսենք Բելա Լալայանին։ Սուրբ Զատիկ կամ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ տոն քրիստոնյա աշխարհի համար ամենակարևոր խորհուրդը պարունակող տոնն է։ Աստծո որդու հարությամբ մերժվեց մահը եւ մարդկանց տրվեց հավիտենական կյանքի պարգևը։ Զատիկը շարժական տոն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին այն նշում է Գառնան գիշերահավասարին հաջորդող լուսնի լրման առաջին Կիրակի օրը, որն ընկնում է մարտի 26-ից հետո մինչև ապրիլի 26-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Տոնին նախորդում է մեծ 40-օրյա պահքը, որը սկսվում է բուն բարեկենթանին ու լուծվում է Սուրբ Զատիկից մեկ օր առաջ, շաբաթ երեկոյան ճրագալույցի պատարագից հետո։ Այս տարի հարության տոնը կամ Զատիկը նշվեց ապրիլի 16-ին։ Ապրիլի 15-ին երեկոյան առաքելական եկեղեցին մատուցեց ճրագալույցի պատարագը։ Գանձասարում պատարագիչ քահանան էր Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ 40 եւ ավելի օրեր շարունակ դուք սերի ավադացյալներ ճամփորդեցիք ձեր հայացքը ուղած դեպի երկնային Տերը, հայցելով նրա գթարատ ողորմությունն ու սերը եւ շնորհը, եւ ավասիկ այս մտշաղին եկել եւ պատրաստ են եւ մտքով եւ հոգով եւ սրտով ասելու Քրիստոս Շարագալուտի Սուրբ Պատարագի ընթացքում պահք պահողները Սուրբ հաղորդություն ստանալով դուրս են գալիս պահքից եւ սկսվում են զատկական տոնակատարությունները։ Շարագալուտի Պատարագի ավարտին հավատացյալները միմյանց Տիրոջի հարությունը ավետում ու ողջունում են Քրիստոս հարավ իմերելոց ավետիսով, որին ի պատասխան հնչում է օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Հավատացյալները տուն են գնում իրենց հետ եկեղեցու կանթեղների ստանելով մոմի լույս կամ ճրագ։ Քրիստոսի լույսով լուսավորելու իրենց տները, որը պետք է նաև փարոս դառնա կյանքի ճանապարհին դեպի ճշմարիտը, դեպի Քրիստոսը։ Ճրագալուցի պատարագի հաջորդ օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Զատկական պատարագ։ Զատիկը նշանակում է զատել, զատում, հերացում մեղքից ու վերադարձ դեպի Աստված։ Քրիստոսի առությամբ մարդուն տրվել է զորությունը հարուցյալ կյանքի մեղքն ու չարիքը վանելու իր նմանի հանդես սիրով ու ողորմատությամբ երկրային կյանքը լցնելու երկնային օրհնությամբ ու շնորներով ապրել Քրիստոսով եւ Քրիստոսի համար այս է փրկարար ուղին մեր կյանքի հիմքը պայմանն ու երաշխիքը թե որպես անհատ եւ թե որպես հավաքականություն մեր հոգեվոր աճի ու զորացման նաեւ մեր հայենիքի առաջընթացի ու զարգացմամբ աշխարհասփյուր մեր ժողովրդի բարօրության ու լուսավոր գալիքի Մեր օրերում զատկի տոնի որոշ ավանդական տարեր վերականգնվել են, իսկ մի մասն էլ մոռացվել։ Մասնավորապես պահպանվել է տոնի ուտեստային մասը, իսկ կազմակերպվող հասարակական համայնքային միջոցառումները, խնջույքները, արարողությունները, խաղերը, պարերը, երգերը, միմյանց տներ շնորհավորական այցելությունները մոռացվել են։ Այս բոլոր փոփոխություններով հանդերձ զատիկը քիչ թե շատ ընտանեկան միջավայրում պահպանված տոն է։ Սուրբ զատիկի տոնին սեղանի պարտադիր կերակուրներն են՝ ներկազդուն, կանաչեղենը, չամիչով եւ բրնձով փլավը, ձուկը, գինին։ Ձուն համարվում է հարության եւ նոր կյանքի սկզբնավորման խորհրդանիշ, իսկ կարմիր գույնը խորհրդանշում է Խաչալ Հիսուսի կենթանարար արյունը։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր առավոտյան հայարակելական եկեղեցիներում մատուցվեց տոնական Սուրբ Եվանմահ պատարակ նվիրված ննջեցյալների հիշատակին։ Բարթուի Բաղդասարյանի ռեպորտաժը։ Հայ առաքելական եկեղեցիներում կարգն է այդպիսին յուրաքանչյուր տաղավարտ ունի հաջորդ երկու շաբթի օրը մատուցվում է պատարակ։ Կատարվում հոգեհանգստյան պաշտոն, խնկարկվում նրանց հիշատակը, ովքեր ճշմարիտ հավատով ննջեցին ի Քրիստոս։ Եվ քանի որ երեք Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնը նշվեց, այսօր հարության ավետիսը Քրիստոս հարյավ իմերելոց ողջույնը տրվեց հանգուցյալներին։ Վկայում է Արցախի թեմի փոխարաչնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Ինչպես որ մենք աղոթում ենք միմյանց համար, նաև մեր հոգուպարտն է, որ միշտ մեր աղոթներում հիշենք մեր բոլոր անցավորներին, ննջեցյալներին, որոնք արդեն գտնում են երկնքում, նրանց հոգիները երկնքում են եւ մենք իսկ արիք ունենք նաև նրանց բարեխոսությանը, աղոթելով նրանց հոգու խաղաղության, փրկության համար, նաև հայցում ենք նրանց նաև բարեխոսությունը, որ իրենք Աստծո մոտ աղոթեն, ներկայացնեն մեր հայցը։ Պատարակի ընթացքում Աստծո արչև հիշատակվում են երկրային կյանքից հեռացածների անունները, ինչպես Սողոմոնը հիշատակեց իր հոր Դավթի անունը։ Ամեն նման դեպքում ննջեցյալների վրա կենաց ցող է իջնում, որն անճառելի ուրախություն է պատճառում երկնային զորքերին աղոթելով հոգիների համար, մեր ննջեցյալների համար մխիթարություն են գտնում Աստծուց։ Հույժ կարևոր է բոլոր ննջեցյալների համար մշտապես աղոթել եւ հայցել, որ Տերը երկնքում իրենց հոգիները խաղաղության մեջ պահի եւ պահպանի։ Ժամկետային զինծառայող Արմեն Հակոբյանն այսպես է ընկալում Քրիստոսի հայտնությունն ու հարությունը։ Քրիստոսը ծնվեց, ապրեց, իր падգամները մեզ տվեց, չարչարվեց, խաչվեց, տևարություն առավ մեր փրկության համար։ Սուրբ պատարակով ոչ միայն ողջերի համար է փրկություն լինում, ովքեր հավատով են հաղորդվում, այլև նրանց, ովքեր հույսով եւ հավատով ունենջեցին ի Քրիստոս, որովհետեւ Քրիստոսի մահը ոչ միայն ողջերի համար փրկություն եղավ, այլև ննջեցյալների, ինչպես ասում է Պետրոսը, գնաց ավետարանեց հոգիներին, որոնք դժողքում էին։ Այդ պատճառով պատարակից հետո հավատացյալներն այցելում են իրենց ննջած հարազատների գերեզմանները եւ պատվիրում քահանաներին օրհնել այն, որով ավետում են ննջեցյալներին Տիրոջ երկրորդ գալստյան եւ Մերելների հարության հույսը։ Ես այսօր Գանձասարի եկեղեցում եմ աղոթելու համար իմ զինակից ընկերների եւ այն զինվորների, որոնք զոհվեցին ապրիլյան եւ 90-ականների Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Ես հնարավորություն ունեմ ծառայության ընթացքում այցելել նրանց գերեզմաններին, բայց ինչպես նաեւ իմ ընկերները միշտ հիշում ենք նրանց քաջ արարքներից ոգեշնչված աղոթում ենք իրենց համար ոգեորվում ենք, որ եթե հանկարծ պահ գա, մենք նրանց նման կատարենք նրանց կատարած սխրանքը։ Արմեն Հակոբյանն իր խոսքը եզրափակեց բարեմաղթանքով. «Մեր հոգևոր եւ ֆիզիկական հայրենիքի սահմանապահը չմոռացավ նաեւ իր զինագից ընկերների ծնողներին»։ Մաղթում եմ սեր, սիրո բացակայության դեպքում ոչ մի բան չի կարող լինի։ Սեր, հարգանք միմյանց նկատմամբ, ազգին խաղաղություն, ընկերներից բարի ծառայություն, բոլոր զինվորներին, աշխարհում բոլոր խաղաղություն, հաջողություն եմ մաղթում։ Հիշատակ մերելոց տոնը խորհրդանշում է, որ մահը վերջնագից չէ, որովհետև տիրոջ մերալներից հարության նախադեպով գոյություն ունի հարությունն ու երկնային արքայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ապրիլի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 15 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 240 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը։ 24 տարի առաջ 1993-ի ապրիլի 17-ին զոհվեց Արցախի հերոս հայդուկապետ Շահեն Մեղրյանը։ Ինքնաթիռը, որում գտնվում էր Շահեն Մեղրյանը իր 7 մարտական ընկերների հետ, խփվեց Գյուլիստան գյուղի մոտակայքում։ Զոհվեցին նաև ուղաթիռի անձնակազմի բոլոր անդամները։ Շահեն Մեղրյանի զոհվել է ծանրագույն հարվածեր Շահումյանի համար մղվող ազատագրական պայքարին։ Նա Շաումյանի շրջանի եւ Գետաշեն, Մարտունաշեն ենթաշրջանների ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարն էր։ Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունում կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պատասխանատուների հետ քննարկվել է մոլախոտային բուսականության դեմ պայքարի աշխատանքների կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանն ասել է, որ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ հանրապետությունում կատարվում է մոլախոտային բուսականության դեմ քիմիական պայքարի աշխատանքներ։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են Գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ 2017 թվականի գառնանացան ավելի վաղ սկսվեց, քանի որ չորային տարի էր կախատեսվում։ Այդ իսկ առումով փորձել ենք արևելագույնից օգտագործել հողի մեջ եղած խոնավությունը, նշեց վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանը։ Գառնանացանի տակ շրջանում կատարվել է շուրջ 1100 հեկտար հերք։ Նախատեսված է շրջանում կատարել շուրջ 1350 հեկտար գարանացան։ Ինչպես նշել բաժնի վարիչը արկա գյուղատնտեսական տեխնիկան հնարավորություն է տալիս ագրոտեխնիկական ժամկետներում կատարելու գարանացանի աշխատանքները։ Ստեփան Ակոբյանը միաժամանակ նշեց, որ ծրագրում նախատեսված յուղատու եւ ընդդեմ մշակաբույսերի սերմերը դրամադրվել են անհատույց, իսկ սիսերի սերմը 50% սուբսիդավորմամբ։ Ներայն հարցին, թե ինչ վիճակում է գտնում աշխանազան հացահատիկայինները, բաժնի վարիչը պատասխանեց։ 2017 թվականի բերքի տակ կատարվել է շուրջ 9510 հեկտար աշնանցան հացահատիկների ցանց։ Աշխատանքները տարում աշնանցան ցանցերի խնամքի ուղղությամբ։ Կատարվել է շուրջ 3300 հեկտար ցանցերի սնուցում։ Հաշվի առնելով, որ ցանցերի մի զգալի հասկացաբար միավարի տեսքով ուսի անհրաժեշտ է արագացնել մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքները։ Չնայած մոտ 1300 հեկտար ցանքերում այդ աշխատանքները իրականացվել են, բայց այն դեռևս բավարար համարել չի կարելի։ Զգալի աշխատանքները իրականացվել մգնանման կուրսողների դեմ պայքարի ուղղությամբ։ 15000 հեկտար ցանված եւ խոպան տարածներում պայքարի աշխատանքները իրականացել, որը տվել է իր դրական արդյունքները, նշեց բաժնի վարիչ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 36 տարի առաջ ԱՄՆ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը համարձակվեց անել այն, ինչ մինչ այդ չէր համարձակվում անել ոչ մի նախագահ։ Նա արտասանել է ցեղասպանություն բառը, խոսելով 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում հայոց զանգվածային ջարդերի մասին։ Այս մասին ասվում է Ամերիկայի հայկական վեհաժողովի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի եւ գազམ་ակերպության հոգաբարձու Նուբար Աֆեյանի հոդվածում։ Նախագահ Ռեյգանը գիտակցել է անցյալը հիշելու կարևորությունը, որքան էլ այն բարդ լինի քաղաքական տեսանկյունից, նշել են հեղինակները։ Հանուն պատմության եկեք հուսանք, որ ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին Թրամփը կկարողանա իմի բերել այն, ինչով հերացավ նախագահ Ռեյգանը 36 տարի առաջ, գրել են հեղինակները։ Ապրիլի 18-ին Մոսկվայում գրողների տան մեծ դահլիճում տեղի կունենա հիշում եմ եւ պահանջում խորագրով ոգեկոչման երեկո, որը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին։ Այս ձեռնարկով ռուսաստանյան հասարակայնությունը իր հարգանքի турքն է մատուցում հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին, զորակցություն հայտնում ցեղասպանության ճանաչմանը եւ դատապարտմանը, ինչպես նաեւ այդ միջազգային հանցագործության հետագա կանխարգելման ուղղված Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջազգային ջանքերին։ Թուրքիայի համանդրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքի հայտնի դառնալուց հետո ողջվել է, որ Թուրքիայի 3 խոշոր քաղաքներում ոչն է հաղթել։ Թեև այս խոշոր քաղաքներում ոչը հա հաղթել է, ընդհանուր Թուրքիայի տարածքում 51.2%-ով հաղթել է այոն։ Թուրքական անդիմությունը եւ միջազգային փորձագետները նշել են, թե համանդրական փոփոխություններով Էրդողանը ստանում է միանձնյա կառավարելու իրավունք, ինչը վտանգավոր է Թուրքիայի ժողովրդավարության եւ ազատությունների համար։ Թուրքիայում մեծ արձագանք է գտել Ադրբեջանի նախագահի Էրդողանին ուղված շնորհավորանքը կապված հանրակրվեյում հաղթելու հետ։ Սոցկայքերում ու ընդդիմադիր մամուլի հեգնական մեկնաբանություններում շեշտում են, որ Ալիևը նախագահի լիազորություններն ավելացնելուց հետո փոխնախագահ է նշանակել իր կնոջը եւ առաջինը նրա շնորհավորանքը տրամաբանական է։ Ալիևը ուրախ է, որ ինքը չի լինի միակ նախագահը, որը քննադատությունների թիրախում է, քանի որ արդեն իր մեծ եղբայր Էրդողանն էլ միացավ իրեն։ Թվիթերում գրել է թուրք օկտատերերից մեկը։ Նշենք, որ Թուրքիայում բավականին ծաղրել էին կնոջը փոխնախագահ նշանակելու Ալիևի որոշումը, որի հետևանքով մի շարք հերոստամեկնաբանների հեռացրել էին աշխատանքից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այն, որ բլոգեր Լապշինն առուցախի առարկա է դառնալու Բաքվի համար པարզ էր, սակայն դժվար էր կռահել, թե երբ է Ալիևը իր գինն ասելու։ Այսօր արդեն Ալիևն իր շուրթերից մեկի գրչով այդ գինը ներկայացրել է շահագրգիռ կողմերին։ Ադրբեջանի նախագահը Ջանքուերան չի խնայում, որ ազատության մեջ տեսնի ազերի մարտահրավերներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Հուլիևին։ Սակայն Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները թույլ չեն տա, որ Ալիևի առաջարկած այս գործարքը տեղի ունենա եւ Ադրբեջանն ունենա նոր ազգային հերոսներ, ովքեր ոչնչով չեն տարբերվում Բուդապեշտյան Ճիբաղ Ռամիլ Սաֆարովից։ Հավելենք, որ Լապշինի ձերբակալման համար Հայաստանն ու Արցախը արդեն պատասխանել եւ պատժել են Ադրբեջանին։ Վերջերս Արցախ այցելեցին շուրջ 30 հայտնի բլոգերներ եւ լրագրողներ։ Այդ շռնդալից ապտակը Բաքվում դեռ չեն մարսել եւ գերադասում են լռել։ Մարզասերների համար Գերմանիայում ընթացող շախմատային սուպերմրցաշարի երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը սևերով մրցել է աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի հետ։ Պարտիան 70-րդ քայլում ավարտվել է ոչ ոքի։ Երկու գրոսմայստերներն էլ ունեն մեկական միավոր։ Երրորդ տուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով կխաղա ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիե Լագրավի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 18-ից 23 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն։